Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Վաղը հուլիսի 12-ին հայարակելական եկեղեցին հանդիսավորապես կնշի 5 տաղավարտոներից Քրիստոսի պայծառակերպությունը, որը ժողովրդի մեջ ընդունված է ասել նաև Վարդավառ։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորիդ մաղթում ի վերջո փոխակերպում եւ պայծառացում։ Բարեկամներ իսկ ընտանիք Աստվածային Սուրբ կառույց թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Ամուսնության եւ ընտանիքի խորհրդին հին կտակարանում ենք հանդիպում ծննդոց գրքում։ Մարդկության առաջնեկներն արարվել են դրախտում։ Առաջին ընտանիքը ձևավորվել է Եդեմի պարտեզում։ Ամեն ինչ կար վայելելու դրախտային պայմանները, հարատև ապրելու անհոգության, երջանկության եւ լիակատար խաղաղության մեջ։ Սակայն սատանան դրթեց մեղքի, հանուր մարդկությանը պատահասվեց աշխարակործան ջրհեղեղը։ Արթարնոյը տապանում տեղավորվեց ընտանիքով ասել է, թե Աստծո կողմից ընտանիքի խորհուրդը ստեղծվել, պահել, պահպանվել է սրբությամբ։ Եթե հիշենք Աստծո խոսքը սուրբ գրքի մեջ, որտեղ նա դիմելով մարդուն, մարդկությանը ասում է. բազմացեք, լցրեք երկիրը, տիրեք նրան։ Որտում է որ մարդիկ համոստանան, ընտանիք ունենան, երեխաներ ունենան, շատանան եւ տիրեն այս երկրին որտեղ մարդը ստեղծած էր աստծո կողմից որպես այս աշխարհի իշխանը, տերը ու տիրակալը։ Հասանիքը Գալիլեայի Կանա քաղաքում ինքն Քրիստոս եկավ այնտեղ եւ ինքը պորտնեց նորից ամուսնությունը, ընտանիքը։ Նույնիսկ երբ որ գինին վերջացավ, իրեն հուշեց դրա մասին մեր Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը, ինքը հրաշքով ջուրը գինու վերածեց։ Այնպիսի գինու, որ այդ գինին մի այլ համեղություն ուներ։ Ինքն էլ մասնակցեց, ուրախացավ եւ օրհնեց։ Արարիչը բոլոր երկնային զորքերի աստված ու բոլոր արարածների արարիչը գետնի փոշուց առավ եւ մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Նրանց դրեց դրախտի մեջ, որ իրանական կյանքն է։ Նրանց արու եւ էկ ստեղծեց, օրհնեց եւ ասաց. աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք եւ տիրեցեք դրան։ Նոր ուխտում նույնպես օրնվում է Քրիստոսի արյամբ գնված, ադամական մեղքից մաքրված ու սրբված զույգը։ Կանայի հարսանիքը օրհնվեց եւ առաքելական եկեղեցիներ շրջաններում կատարվող պսակի, որպես 7 խորհուրդներից մեկի արարողության պահին ծիսակատար քահանան աղոթում է։ Ինչպես մեր նախահայրերի ու նախամայրերի ամուսնությունը օրնեցիր եւ օրնեցիր քո բոլոր արթարների պսակը, նույնպես օրներ նաեւ քո ցարանների ամուսնական այս կապը, որովհետեւ դու ես, որ նրանց հասցրիր այս քաղցր օրնությանը եւ թանկագին քարերով թագ դրիր նրանց գլխին, ապա քահանան շարունակում է աղոթքը։ Գալիլեայի կանա քաղաքում տեղի ունեցած հարսանիքը օրհնելով եւ աստվածային հրաշքով ջուրը գինու փոխելով աստվածային փառքը ցույց տվիր աշակերտներիդ եւ ճանաչվեցիր որպես աստված եւ մարդկության փրկիչը ոչ միայն չմերժեցիր ամուսնությունը, այլ դու ինքդ իբրև քահանայապետ օրհնեցիր եւ ճշմարիտ խոսքովդ հաստատեցիր այն, ասելով. Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Ահա թե ինչու Արաքյալն ասում է. բոլորդ ամուսնությունը պատվեցեք եւ ամուսնական անկողինը սուրբ պահեցեք Ով Տեր, դու որ սուրբ ես եւ սուրբերի մեջ ես բնակվում, սուրբ պահիր սրանց ամուսնական անկողինը եւ նրանց քո պատվիրանների տլծի տակ զուքելով միացրու, որ เป զի այսուհետև էլ չնկատվեն երկու, այլ մեկ մարմին հնազանդությամբ միացած եւ իրար սիրեն, պարկեշտ կենցաղով, անբից հոգով, առանց ամոթի եւ առանց լկտիության ամեն բարի գործերի պատրաստ լինելով եւ հայցելով իր առաքելական վարքով արշակունիների պարծանքի թագը դարձած Տեր Գրիգորի, Գրիգոր Լուսավորչի, Երանելի Աբգար Մեծի, Տրթատ Թագավորի եւ Աշխեն Թագուհու բարեխոսությունը ծիսակատար քահանան դարձյալ աղոթում է, աղաչում ենք պաղատում ենք քեզ եւ խնդրում ենք մարդասեր Տեր, քո հրամանով օրհնեցինք այս զույգի ամուսնական կապը, քո սուրբ տաճարում, այս սուրբ սեղանի առջև եւ միայն դրանից հետո է հանում պսակի նարոտները եւ սուրբ խաչի նշանով օրհնում նրանց Ըստ քրիստոնեական հասկացողության համար պիտի մեկ կին ունենա, պիտի ընտանիք ստեղծի, պիտի զավակներ ունենա։ Քրիստոնեական հասկացողությամբ ընտանիքը քրիստոնեական եկեղեցու առաջին նախատիպն է։ Տղամարդը, որ Տեր իշխանն է ընտանիքի, չէ որ իրեն քանան հարց է տալիս, ասում է՝ «Մինչև մահ այս կնոջը որ կնության ես վերցնում»։ Տերես, նա ասում է՝ «Տեր եմ»։ Կնոջն էլ ասում են՝ այս տիրոջը ամուսնուդ որ գնում ես որպես կին միջև վերջ հնազանդ ես նա ասում է հնազանդ դա խորհրդանշում է հետեւյալը ամուսինը որպես տեր ընտանիքի գլուխ խորհրդանշում է քրիստոսին որ գլուխն է մեր եկեղեցու կինը որ իրեն հնազանդ է դա մեր բուն քրիստոնյա եկեղեցին է որը հնազանդ է քրիստոսին որտեղ մեր գլուխը քրիստոսն է դրա համար ամեն եկեղեցու գլխի վրա կա խաչի նշան Քրիստոսի խորհրդանիշը։ Մեր եկեղեցու գլխի վրա խաչն է, թագը, պսակը Քրիստոս։ Իսկ զավակները ընտանիքի, դրանք են մեր հավատացյալ ժողովուրդն են, եկեղեցու զավակներն են։ Ահա թե ինչու Պողոս Արաքյանը ասում է սրա մասին. «Ստրությամբ պահեք համոզնական ձեր անկողինը», որտեղ դա եկեղեցի է, ընտանիքը դա սփություն է։ Կին տղամարդ իրեր պիտի հավատարիմ լինեն Իրար պիտի սիրեն, որտեվ երկուսը դառնում են մի հոգի եւ մի մարմին։ Եկեղեցում Աստված իրենց միացնում է։ Եվ ոչ մի մարդ չի կարա դա անջատի, որտեվ դրանք միանում են եւ այստեղ եւ երկնքում։ Աստծո միացրածը մարդիկ թող չփորձեն անջատել, չեն կարող։ Պսակը կատարվում է նաեւ երկնքում։ Եվ իրենք դառնում են մեկ հոգով մարմնով։ Իրեր պիտի սիրեն, իրար հանդեպ պիտի խնամք տանեն, աղքատ թե հարուստ պայմաններում, հիվանդ թե առողջ, ուրախ թե տխուր պայմաններում։ Եվ պիտի խնամք տանեն իրենց երեխաների հանդեպ ծնողը երեխայի հանդեպ փոխարինում է աստծուն, որպես ֆիզիկական կյանք տվող այս աշխարհում։ Եվ պիտի դաստիարակի, խնամք տանի, կերակրի, մեծացնի, հասուն տարիքի հասցնի։ Ինչ բան է պետք մարդուն որ նա իր հոգին փրկի։ Ոմանք գնում են անապատ, ճկնելու, ոմանք դառնում են վանական, կուսակրում, ոմանք նահատակվում են, տարբեր ճանապարհներ կան, բայց ամեն մարդ չէ, որ այս ճանապարհներով պիտի գնա։ Ամեն մի մարդու համար տարված է մի պարս կարճ հստակ ճանապարհ ընտանիքի միջոցով փրկվել ինչ է դա նշանակ բավական է լինել ընտանիքի անդամ ամուսիններ, ծնողներ, մեծ ծնողների զավակներ, ով որ պաշտում է իր ծնողներին ասուցողություն է ստանում եւ երկար կյանքի կհասնի։ Սա մեկ։ Ով որ ընտանիքում մաքրությամբ է պահում իրեն, սրբությամբ է պահում իրեն, դա արդեն բավական է որ մարդ իր հոգին փրկի առաքինի կյանքով են ապրում։ Երեխեքին դաստիարակում են ազնվության մեջ, հավատքի, հայրենասիրության, ինկերասիրության, ողորմության մեջ, եւ իրենք էլ այդպես ապրում են։ Դա արդեն բավական է, որ մարդը փրկվի։ Ընտանիքը նախնական եկեղեցի, իսկ եկեղեցին ինքը միակ եւ ճշմարիտ փրկության ճանապարհն է, հոգին փրկել։ Դա բավական է։ Ամուսինների հավատարմության հորդորը թերևս Պողոս Արաքյանն է տվել. Կանայ, քնազանդվեցեք ձեր ամուսիններին, ինչպես Տիրոջը պիտի հնազանդվեիք, որովհետև ամուսինն է իր կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոսը գլուխն է եկեղեցու իր մարմնի, որի փրկիչն է ինքը։ Հետևաբար, ինչպես եկեղեցին Քրիստոսին է հնազանդվում, այնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց ամուսիններին թող հնազանդվեն։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանցն այնպես, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին եւ իր կյանքը տվեց նրա համար, որ เป զի մկրտության ջիրով նրան մաքրի եւ իր խոսքով սրբի, այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայանա ամբողջական փառքով, առանց որևէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերության, այլ լինի սուրբ եւ անարատ։ Ճիշտ նույն ձևով ամուսինները պարտավոր են իրենց կանանց սիրել իբրև իրենց մարմինը, որովհետև իր կինը սիրողը ինքն իրեն է սիրում եւ չկա մեկը, որ ինքն իրեն ատի։ Ամեն մարդ էլ սնուցանում եւ խնամում է իր մարմինը, ինչպես Քրիստոսը սնուցանում եւ խնամում է եկեղեցին, իր մարմինը, որի անդամներն ենք բոլորս, նրա մարմնից ու ոսկորներից։ Գրված է Ահա այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ այս խոսքը, որ եկեղեցու եւ Քրիստոսի համար է ասվում քահանայի բերանով, բայց նույնը վերաբերում է բոլորին։ Յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է սիրի իր կնոջը իր անձի պես եւ ամեն միկին պետք է հարգի իր ամուսնուն։ Պետք չի գնալ նահատակվել, ճկնել, ամեն օր հազար անգամ երկրպագել։ Անտանիքի պարտականությունները, եթե դու բարոյապես, արաքինապես լավ կատարես, դա բավական է, որ քո հոգիդ փրկվի։ Ահա թե ինչու բնական է, որ ընտանիքի առաքինությունները սիրելի են, հաճելի են, ընդունելի են Աստծո համար, ուրախալի են, Եվ դա էլ բավական է, որ մարդը իր ճիշտ ընտանիքով ապրի, իր հայկական, ավանդական նիստուկացով քրիստոնեական բարգով, որ փրկությանը արժանի դառնա։ Եթե մենք հիշենք մեր պապեր, տատերին, եթե լավ ենք հիշում, մենք զարմանում ենք, ոչ հայհոյում էին, ոչ սուտ էին խոսում, ոչ բամբասում էին, ասում միշտ փառք էին տալիս, ողորմած էին, խոնար էին, բարձրաձայն չէին խոսում, չէին կոպտում։ Երեխաների թորների հանդեպ մեծագույն սիրով էի, տեսնելով որ թորնիկները գալիս են աշխարհի իրենց տեր դառնում եւ միշտ ջերմ էի։ Ահա թե ինչու ընտանեկան առաքինությունները այսքան բարձր են դասվում Աստծո մոտ։ Քիչ է որ բարձր են դասվում, դրանք նաեւ ընդունելի եւ շատ սիրելի են Աստծո համար։ Դրա համար ընտանիք ստեղծելու համար քրիստոնեական գալիս են եկեղեցի, ստանում են ասորտությունը հենց Սուրբ խորան եկեղեցու մեջ մկրտվում եւ երկրորդ կարևոր քայլը որ մարդ պետք է անի սակվում են աստծո հարամանին համաձայն բազմացեք լծրեք աշխարը եւ տիրեք այս աշխարը Դարձյալ հիշենք Սուրբ Գիրքը, երբ Փարիսեցիները Հիսուսին փորձելու մտադրությամբ մտեցան նրան եւ հարցրին, թե որևէ մեկը իրավունք ունի իր կնոջն արցակելու որևէ պատճառով։ Հիսուս պատասխանեց. Չեք կարդացել Սուրբ գրքում, թե Աստված սկզբից արու եւ էկ ստեղծեց մարդկանց եւ ասաց նրանց. այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Ուրեմն երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Արդ Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Եվ նորից ծիսակատար քահանան Աստվածային հրամանի համաձայն օրնում եւ աղոթում է վավերացնելով օրվա խորուրդը. Այո Տեր, մեր Աստվածը, պաշտպան եւ ապավեն եղիր կոզարաններիդ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չարանենք խորուրդներից փրկիր իրենց եւ գիշեր ցերեկ քո ողորմությամբ պատասպարիր նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր պտղալից ձիթենու պես, որ เป զի արդարությամբ, սրբությամբ եւ աստվածպաշտությամբ ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունն է արժանի լինեն իրենց թորներին տեսնելու եւ լինեն քո ժողովուրդը, սուրբ անունիդ փարաբանիչը, անդադար օրհնելով ամենասուրբ երրորդությունդ, հայրը, որդուն եւ սուրբ հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եվ մեզ մնում է սրբության պահել հայկական օջախ, որ եկեղեցու հիմքն է, կորիզն է, պետության հիմքն է, բանակի հիմքն է։ Ընտանիքից է գալիս հավատացյալ զավակ։ Ընտանիքից է գալիս հայրենասեր հայոց պաշտպանը, զինվորը։ Ընտանիքից է դուրս գալիս լավագույն մեր քաղաքացին, ուսուցիչը, լավ գյուղացին, լավ շինարարը, լավ ինժեները, բժիշկը, գիտնականը, ընտանիքի ծոցից։ Այն ինչ որ ստանում է ընտանիքի մեջ, Դա ելիքը հետագայում դեռ սովորելու է։ Ինչ որ սովորեց ընտանիքում, ինքը այդպես էլ իրեն պահելու է։ Եթե ինքը տեսնում է, որ ընտանիքում հարազատների հանդեպ շատ սիրով են, դրացիների հարևանների հանդեպ շատ բարի են, շատ սիրով են, երեխաներն էլ հենց այդպես պիտի մեծանան։ Եթե ծնողները մեծ ավակ ծնողներին հարգում, պաշտում սիրում են, երեխաները նույն ձևով են ապրելու իրենց կյանքի մեջ։ Սփոփությամբ պահեք ընտանիք ընտանիքի ճշմարիտ դրվածքը աչքի լույսի պես պահեք։ Դա մեր ազգի համար բավական կլինի ավանդական արժեքները ամուր պահելով ազգովի փրկությանը արժանի դառնանք։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, մեր բոլոր հայոց ընտանիքները, որ Աստծո աչի եւ սուրբ խաչի ներքո օրհնյալ ձևով ապրենք եւ փրկության բաժինը միասին դառնանք։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 11-ի թողարկումը։ Ընտանիքը Աստվածային Սուրբ Կառույց թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։